І так, сьогодні будемо продовжувати, і закінчувати артикул Писання та Ісус. До присутніх ми звертаємо увагу на таку обставину, бо сьогодні це є завершаюча студія, котра покаже слугам Єгови то призначення від Єгови визначений для його слуг, котре започаткувало себе в місті Назарет. І, як бачить його Ісус Христос, і це бачення подає нам на сторінках вартової башти. Коли хто будь із милості Єгови, має дотичність із святим письмом. У святому письмі є поміщено много різносторонніх обітниць. Як то? Життя вічне на землі, життя вічне безсмертя в небі, як то охорона Єгови, як то життя без потреб і нужди упавшого чоловіка, то і життя завершене. Много різних обітниць. Читаючи ці обітниці Єгови, із необачності, а можливо, із наклоном релігійного розуміння, сотворіння, вибирає котребудь із цих обітниць і заявляє, я Господу служити буду. Бо мені, наприклад, хочеться користуватись такою то обітницею. Одні говорять, хочу бачити землю, як рай, як сад Єденський. Інші говорять, хочу жити без потреб і нужди павшого чоловіка. А ще інші говорять, я хочу до неба, а інші говорять, та все рівно мені, лиш би життя вічне мати такі взагалі є причини. І як посвячення, і як продовження життя посвяченого перед лицем Єгови. Це є правда, що такі обітниці ми знаходимо в святому пісні. Але це цілком не на місці, що без сотворіння по своєму погляду, вибору знайшло смілість протягнути руки хоч на одну обітницю. Це вже забагато. І якщо така смілість не буде зупинена, остерігаючим голосом Єгови, то така смілість доведе такого необачного слугу до неуспіху. Немає значення, як він починав працю як він її продовжував, має значення одно. Він далеко розійшовся із призначенням Єгови, творця всіх обітниць, і з тим призначенням, ради чого Єгова кличе своїх слуг. Запам'ятайте ці речі, і якщо до сьогодні когось керує і надає йому енергії власними руками вибрана якась обітниця Єгови, це зовсім не говорить про те, що це згідний Єгова. І це зовсім не говорить про те, що він йде вірно, не дивлячись на те, що в твоїх руках стоїть, що ти читаєш і що ти віриш. Отже, всякого часу, тим більше сьогодні. причина, чому ми є слуги Єгови, не те стоїть, що нашим очам подобається і серцю нашому неначному любиться, а тільки те, ради чого Єгова кличе нас. Якщо працівник буде покликаний до виконання якої-небудь буквальної праці. І його очі, і його ціла увага, перейняті зістануть. Заробітною платою, а не самою працею, це бракована праця. Даже в світі. Даже у світі ніхто б не держав такого працівника котрого очі не стоять на предметі праці, а на предметі винагороди. Такі працівники не гідні нікому. Но тим більше, якщо ці працівники є у винограднику Єгови. Отже, заробітна плата в Єгови не дається, ніхто із сотворінь не може творивши добрі діла в душі і в правді, на підставі чинених діл заявити, що він гиден ласки і милості Його. Ні. Нічого рівноцінного сотворіння подати не може. Нехай слуги пам'ятають причину свого появлення, і нехай ця причина буде постійно їх керувати у їхньому житті. І якщо випадає із полі зору ця причина, підкреслюємо, причина Єговою встановлена, ще підкреслюємо, коли вона випадає із поля зору сотворіння, у цей самий момент сотворіння випадає із поля зору Єгови. Це вже не є працівник на неві Єгови. Ми не говоримо суд. Ми напоминаємо, щоб не вчинити помилку, бо дехто розуміє, що нічого страшного нема, якщо він постійно живе якоюсь власними руками вибрану обітницю Єгови. Ні. Страшного в очах зведеного певно. І гріх не страшний. Однак не так стоїть в очах Єгови. Тому Єгова велів подати взірець для нас праці, якісної праці, Богу приємної праці і ту, котру його постійно одобрює, це в лісі його Сина Ісуса Христа, котра була розпочата в місті Назарет, і котра була викінчена якраз так і в тих засадах, як там вона була почата. Опис її справи немає на цілі показати історію якогось звичая. Він має на цілі одно показати, що то є сліди Господа нашого Ісуса Христа, котрий Він заповідав нам іти ними. Так іде життя, так іде служення, сотворіння. Отже, тому то погляд наш не для того, щоб ви пам'ятали речі, що сталися в місті Назарет, а для того, щоб координувати, вимірювати і пристосовувати себе до всього того, що в місті Назарет Єгова показав для нас і навчив нас. Для того, власне, так і стоїть. Дехто із необачності вважає що він покликаний є вишколити себе, а що сам не зможете знайти якогось вище від себе, щоб досконалити його в біблійному знанні, і тоді таке людськими руками приложене вдосконалення він виставляє на предмет признання Єгови. Ми нагадуємо, це є зневага на ім'я Єгови. Нехай пам'ятає такий, що цим власне він і зостанеться. І з праці рук своїх ніколи не буде того часу і дня, де він побачить присутню силу Єгови. Уже сам факт, що він уповає на виріб власних своїх рук, показує, що він закрив собі очі уповати на руку Єгови. Він уповає на власні свої сили. Отже, таки, звичайно, намість Бога, намість Його світла і правди бачить себе і бачить продукти свого розуму. Отже, не до того, щоб у до самовдосконалення чинити його кличе нас, а лише для одного це бути працівниками. Пам'ятайте цю обітницю. Така обітниця ніколи не мінялася. Якщо ми з радістю сприймаємо нагороду працівника, то викінчивши працю в кінці робочого дня, дає Господь динарій, дає нагороду. Так як він і заповідав для своїх працівників. А динарій це не життя вічне в небі. Це не життя вічне на землі, це не якесь інше бачення одинарії, це є велика нестримна енергія праці. Це є заробітна плата. І коли Отець Небесний знайде відповідним таку услугу до праці, то енергія, поступаючи від Єгови, переповнить тебе, що місця собі не знайдеш, спокою знати ти не будеш. То і є. Обітниця Єгови. То і є головна ціль, чого й послав тебе Єгова. Отже так, на цю обітницю держіть і очі, і вуха, і себе стосуйте сюди. Отже, Єгова обітував усім дати один титул працівники. Працівники на взірець Його Сина Ісуса Христа. Оце є найвища нагорода, між іншим коли Господь Ісус Христос промовляв свої звітові молитві, Він сказав так, що така нагорода бути працівником це є слава Отця Небесного. Отже, так слуги його розуміють своє покликання і свою позицію перед Його Єговою. Студії продовжуємо із параграфа 21 артикулу Писання та Ісус. Ісус не був викладачом Писання, ані застановив він своїх учеників, тобто не спонукав студіювати Біблію, щоб цим, тобто студіюванням удосконалити їхні знання. І так. Для многих прочитані слова можуть виглядати дещо дивно, але це в людських очах. В очах його це не є дивно, а це якраз і є властива позиція і властиве навчання. Всі абсолютно релігійні об'єднання, що є збудовані руками людськими, абсолютно всі займаються самоудосконаленням, вивченням Біблії. І тоді, хто досягає таких вершин можливостей людських, заявляють, що це є ніби і ласка Єгови, що це є ніби і слуга Йогове, що це ніби і є звершення якесь вдосконалення. Нічого подібного не подавало. Ісус Христос, коли Він виконував misyjną працю на землі. Варто ваш то впрост говорить, він не був назірець людських учителів, вчителем Біблії. Ні. Іменно то, як учив він народ, слухаючи його, і заявляв часто, сьогодні перед вашими очима збулося писання це. Точно та сама школа, і іменно точно той самий предмет, що збувається на часі, і було предметом науки Ісуса Христа, праці Ісуса Христа і Його же таки спонукаючою силою для своїх учеників. Він не спонукав апостолів когось другого. Займайтеся вивченням Біблії взагалі, як це розуміє світ тоді або сьогодні. Навпаки, коли подивитись на тих самоудосконалених, возвишених учителів часу Ісуса у місті Назарет, та самозвершеність що-небудь додало до зрозуміння, що Його їх відвідав і кличе до праці. Якщо сказати додало, то хіба що Навпрочинення цієї праці його. Бо вони виставили продукти рук своїх перед свої очі, окрім себе і продуктів своїх рук нічого не бачили. Вони не могли побачити діяльність його в лиці його Сина Ісуса Христа. Отже, тому це є наглядний приклад тому, що до ліпшого ніхто не дійшов від того часу і до нині, і далі не дійде, окрім фарисеї і жидівське духовенство міста Назарет, колись котрі злістю наповнились, опрокидати праці його на часів. Ось до чого доводить самоудосконалюване вивчення Святого Письма. Це не говорить про те, що ми, або навіть вартова башта, забороняє читати Біблію. Цілком ні. Але це говорить лише про те що стежність із святим письмом. Воно мусить мати ціль, не самоустановлену ціль, а ціль того, хто є автором того святого письма. Іменно вже із цієї позиції ми поважаємо його, поважаємо його порядок, поважаємо його слово і поважаємо порядок науки, таких вчити буде наш вчитель. Розуміється, що кожний ученик бажає знати волю Божу, але ані знання Писання, ані особисте бажання того ж не є остаточною ціллю, тобто не є тою ціллю, що призначив Єгова. Якщо вона не є остаточна, то є вона не є дійсна, не є встановлена Єговою. І так, факт бажання знати Святе Письмо, факт перевчати себе, приєднувати себе до студіювання Святого Письма і книг, пояснюючих Святе Письмо. Цілком ще не говорить про те, що наявність цих фактів, на погляд ніби і добрих, говорить до користі слуги. Ні. Ми мусимо знати, що всяке бажання, включаючи і знання Святого Письма, мусить обов'язково зумовитись на бажання Єгови. Яка його є ціль? У цьому ще набуваєш ти знання. Лише ціль Єгови має бути зверхня, перша і постійно керуюча. Тоді одиниця легко і впрост виступає знання Єгови. Того знання, котре Єгова дає своїм сотворінням. І помимо цієї правди є друга більш важна, котра говорить про безкорисність розкидати свої уваги і сили на вивчення будь-чого, так як засвідкував Син Божий Ісус Христос, що іменно там є присутня жива діюча сила Його винастілення, до помочі і до охорони цині часто являв в своїх чудесах на землі. Що тільки в тій праці, котрій час приходить збуватись, тільки там ця сила є. І тільки той, що себе привчає до тої сили, може користати із багатства і благословінь тої сили, то це вже досить вистачаючий доказ тому, що в інших, у других науках, котрим часом не стає збуватись, цієї сили шукати нічого. Її там немає. Отже, слуги його є покликані до злучності, до прощення живої діяльності Єгови, котра є праця на часі, там є присутня жива діюча сила Єгови. Там вони можуть сподіватись одержати, підкреслюю, поки Ісус Христос не знищить ворога сатану, поки Він не знищить гріх. Заробітна плата від Отця Небесної призначена одна плата динарія. Пам'ятайте ці речі і на іншу обітницю плату не простягайте руки, іначе буде гнів Єгови. Плата динарія це і Отець Небесний дає силу свого духа, котра переповнює сотворіння, і сотворіння, окрім праці, нічого більше не бажає. Ось це і є вірний і точний знак тому, що отець дав заробітну плату. Заробітна плата нехай не розуміється в розумінні людському, що після заробітної плати, звичайно, роблять якийсь, як то кажуть, зупинку або спочинок. Ні. У Єгови не так. Коли його дає заробітну плату, це він заохочує до подальшої праці. А вже той, хто вважає, що він аж багато працював а тепер би йому й спочити, то значить появлення думки на спочинок це появлення думки на позбавлення плати динаря. Ось так очі наші мають бути направлені на ту заробітну плату, яку його призначив діяти на теперішній час, в часі діяльності його на землі. До всіх покликаних слугів Господніх звертається увага на їхній відповідний погляд на зміст Святого Письма і з тим, щоб вони приймалися тією потребою, яку для них визначає його Бог. Слуги мусять бути перейняті і наповнені знанням і працею іменно тих речей, котрим настав час до виконання і про котрі повідомив їх Господь. Всякі інші наповнення котрі впливають, змінюють чи формують погляд і увагу слуги, мусять бути відложені на бік, як безвартісна річ в очах Господа. Господь Ісус Христос із волі Бога Єгови є головний виконавчий слуга в Його праці. Він також є учителем всіх покликаних слугів. Однак праця навчання він виконував і виконує у порядок і спосіб і ціль Бога Єгови. А ніколи він не виконував цю працю в спосіб людський. Він не влаштовував для своїх апостолів і учеників повчальних програмів і курсів по загальному вивченню змісту і сутті книг Святого Письма. Також він не заохочував і не спонукував до цієї праці кого-будь із учеників. Він не займався справою удосконалення учеників через загальні вивчення Біблії. Займатися цією справою це сильно суперечило би волі і цілі Отця Небесного. Бо учеників кличеться не до начитаної досконалості, а тільки до повної посвяти, до праці на ці речі, котрими дійшов час буватись. Це є єдина ціль поставлена Єговою і ніяка інша не може замінити її. Або бути рівна її, чи бути бодай присутня разом. У свій час Ісус Христос сказав слідуючі слова, котрі відносяться до вивчення святих Писань, як читаємо текстом. Прослідіть Писання, бо ви думаєте, вони них життя вічне мати. І ті свідкують про мене. Апостол Йоанн 5.39. Тут Господь Ісус Христос подав єдиний корисний порядок і ціль щодо вивчення Святого Письма. Він заохочує сподівати і досліджувати пророчі записки святих писань на предмет іменно тої справи, котрий надійшов час до сповнення. Коли він давав ці слова повчальні, то він говорив, що читайте все святе письмо, без огляду на який час і пору воно говорить, там же конкретно він говорить, бо вони свідкують про мене. Він прямо говорить про деталь або, або предмет досліду. Тоді на той час. Це пророцтво збувалося про місійну працю Господа Ісуса Христа в першому приході на землю. Отже, це і тільки до цього предмету він заохочував учеників досліджувати сюди Письмо. Ми підкреслюємо тільки до цієї справи, а не до загального студіювання Біблії. Тоді була необхідність удовіднитись у місційній праці Сина Божого. Це і було той час предмет уваги, пильності всякого вивчення свідчень святих писань, відносячи ще до цієї справи і оказії. Отже, предмет і ціль вивчення задає сам Господь, а не хто будь із сотворінь. В цьому порядку мусять коритися всі слуги Божі при вивченні свідчень Святого Письма. Для слуги Господніх буде корисним довідатись і навчитись. Про думку Господа Ісуса, учителя всіх Божих слугів, на пізнавання того предмету, котрому час іще не настав до виконання, бо є й такі ще спромоги. Сотворіння бажає знати те, чому час не настав. Та який же погляд на це стоїть? Святого письма читаємо. Вони ж, то є ученики Ісуса Христа, зійшовши, спитали Його, то є Ісуса, кажучи, Господи, чи не під цей час поставиш ти знов царство Ізраїльське? Речеш до них. Я прошу вас, заважайте на відповідь Ісуса. Не вам єсть розуміти час і пору, що отець положив у своїй власті, а приймете силу, як зійде Святий Дух на вас, і будете мені свідками в Єрусалимі і всій Юдеї, і в Самарії, і до краю землі. Книга Діяння апостолів 1, 6 по 8. То яка ж відповідь стоїть Господа Ісуса на той предмет, чому часу не став збуватися? Задоволив він відповідь чи ні? Ні слова не сказав. А навпаки сказав, а радше зверніть увагу на порядок Господа. А порядок Господа є час і пора. І цей порядок не ви будете довідуватись, а якщо ви будете гідні, то сила його ви засвідкує вам. І помилки там не буде. Отже, така відповідь і стояла Ісуса. Відповідь Ісуса Христа на запитання учеників ясно показує, що ученик перш все є покликаний на те, щоб бути свідком тої справди, котра є відокрита на біжучий час. А бажання знати те, що не відокрито, і чому час не настав, не було задоволено через відповідь Ісуса. На таке запитання учеників. Цим самим тої цією відповіддю Ісус Христос надто звернув увагу своїм ученикам на важливість і необхідність з їхньої сторони коритися лише тій волі Господній, котра із ласки Єгови зістала відокрита силою Святого Духа. Слова Ісуса Христа, де Він говорив їм відповідь, не вам є розуміти час і пору, що отець положив в своїй власті, подають для всіх дітей Божих повздержуючу осторогу від звабного впливу ворога до наклонення самостійного визначення справи, питань і предмету праці стосовно діла Божого. Тобто це й осторога. І ніхто відповіді не може одержати від Єгови, якщо йому час не прийшов. Так навчив Господь Ісус своїх учеників через поставлене запитання остерігаючи слова Господа Ісуса, мусять зупинити будь-яке самостійне визначення з боку покликаних слугів як діла Божого стосовно часу, так і всяку особисту спровогу, зусилля або інтерес, розвинені на предмет винесення із такої самостійності, будь-якої користі чи духовного збудовання. Слова Господа Ісуса сказані, но ви приймете силу, як зійде Святий Дух на вас. Це є надто важливе напоминання Господнє про високу важливість зі сторони слугів Божих. Коритися, слухати і виробляти всяке бажання тільки згідно тому, про що свідкує Святий Дух. У цій відповіді Ісус Христос не заохочував розвивати якесь особисте бажання зі сторони кожного покликаного слуги, а радше прийняти волі і бажання Духа Божого і свідкувати про це як у своєму житті, так і в справі служіння ділу Господньому. Отже, всяке самостійне зворушення чи зусилля при визначенні волі Божої стосовно часу також. Всяке інше, окрім волі Святого Духа, задоволення духовної потреби чи збудовання стаються релігійним додатком до позиції необачного слуги і цим самим визначають його непокірність волі Господа, котру він виконує згідно часу. Ось як треба розуміти той факт, що Господь Ісус Христос не представив себе учителем на взірець погляд і виріб людський, а постільки він і сам учитель свого народа то він вчить тільки тому, чому чесно став. І на то він, відповідаючи ученикам, зробив великий натиск, що іменно ця воля Господа, котра прийде з одночасної пори призначеної, вона й буде предметом і уваги нашої, просвідчення нашого і нашої звершеності. Тож і нині запрошується всіх присутніх. Не збирайте. І не скарбуйте в себе всяку інформацію, а тільки те скарбуйте, що на Отець Небесний на часі. Це єдина річ, котра сталася причиною нашого поклику, вона і єдина є тою, котра збудує нас і через котру його видає нам. параграф 22 і заключний. Слуга його мусить знати, що він покликаний виконувати волю Божу і бути готовим до всякої роботи, до якої ти його не покликано. Варто башта назвеш той на заключення із з сумовою думкою показує що це знання, котре тут і записано, це не є то знання, до котрого досягає сам слуга. Хоча б тому, що він є покликаний. А це тому, що це дійсно установлена ціль його. У причині, чому він покликав слуга. Заважайте, найвища кваліфікація і єдина, котру винагороджує його, це кваліфікація працівника другої немає. Тому Вартовобашка й заявляє, що слуга покликаний будучи, він знає не тим, що сам догадався, а тим, що така воля Господа стоїть, і йому стало відокрито, що він має бути готовий до будь-якої праці, що посилає його Єгова. А це виключає геть якісь інші додатки, зміни чи уліпшення чи пристосовані предмету праці до своїх бажань чи обставин. Те, що видав Єгова, то є предметом нашої уваги і нашої праці. Ми звертаємо увагу і на другу сторону цієї заяви. І так, хто дійсно є покликаний Єговою, хто дійсно вчився в нього, то окрім цього одного дарунку, що тут показує Вартова Башта у заключному пункті. В нього більше немає дарунків, у нього більше немає ніяких потреб. Він на інше щось не покладає свій погляд, а тільки на те, що подав йому Єгова. Він з радістю виконує всяку працю, що дає Єгова. Отже, звертаємо увагу на ці речі. І нехай ці слова не із нашої думки чи бажання, а із того, як призначено воно є тут, будуть свідченням вам. Покликав нас Єгова бути носителями кваліфікації працівників чи бути носителями необрізаних вух. Отже, не ми це встановлюємо, а встановлює голос Єгова. Jaka kwalifikacja nas буде посідати. На підставі світла його є тепер оголошений факт тим, хто має вуха до слухання, а хто має вухо до слухання Слова Божого, той має вуха обрізані. Вільні цілком від всяких голосів потреб проблем від всякої іншої інформації тільки на те, що дав його отцей вуха обрізані. Вони бажають чути тільки те, що говорить Єгова. Вістка Єгови таким ухам призначена. Вартова башта звертає увагу на ці речі. На підставі світла Єгови, тобто прийшов час і світло Єгови освітило певні пророцтва і показало певні фізичні факти. Є тепер оголошений факт тим, хто має слухати до слухання, що прийшов час об'явлення Ісусової другої присутності, і що Він, то є Ісус, вже вживає свої сили. Прочитане речення автоматично повертає наші голови. Не на ті релігійні школи, де вишколюється начитаності та здобуваються якісь духовні визначення достойники і ті з верхні титули вченості. Не на те. Не на те, що ми нашими руками щось здобували. Ні. А вартова башта оголошує факт. На час написання вартової башти головною правдою на часі стояла друга присутність Господа Ісуса Христа на землі. Це є предмет головної праці. Це предмет до праці всіх слугів Єгови, вони мають йти і голосити. І так, не в тому діло, до якої праці нас покличуть. Як початку цей пункт, той параграф говорить, до будь-якої праці готові бути. На той час, 1929 рік, це була правда першої важності, її треба було оголосити. А постільки це є правилом Єгови до атаку не вступає. І коли теократична організація далі поступала, вона цілком вільна була від усього, а тільки одно оголошувала, що чинить Отець Небесний на часі. Так виконана ціла, цілий, цілий стіл його, тобто цілий об'єм літератури. Теократична організація не оголошувала науки, яким час минув чи має час настати. Тільки те, що час вимагає. Це є досить виразний голос і ясний, котрий указує, що так і сьогоднішнього часу. Ми не покликані для того, щоб повторити працю або переробити її тих, що попередні нас були. Ні. Ми є покликані для того, щоб виконати свій час. І та час призначена Єговою. Знову ж таки чому час прийшов була. Отже, той, хто має вуха до слухання, той, хто відчув силою його, що він покликаний бути не тим, що вибирає якісь для себе обітниці Його, а працівником його до будь-якої справи, отож його вуха будуть настроєні. І держати їх буде тільки на те, чому час прийшов збуватись. І він це буде оголошувати. Так, і другий пункт буде розпізнавати, хто є покликаний його. І далі. Всі, що слухають цього голосу, є названі післанцями Його. Хто їм дав цю назву? Самі вони себе назвали. Чи назвав їх той, хто їх підняв і покликав? дійсно той, хто підняв і покликав. Тепер же, хто ж є ті покликані, ставимо питання? Ті, що займаються самодосконаленням, ті, що не знають, коли настає день, а коли ніч. Ті, що говорять, прийде Армагедон, та й тоді. В Армагедоні якесь визначення буде, хто є слуга Божий більш ясно і контрастно виразити сліпоту неможливо, як іменно такими безвідповідальними висказуваннями. А іменно ті, як ми читаємо, котрі одержали милість від Єгови, котрі вхопилися цієї нагороди працівників і котрі із ласки ви бачите, його діяльну руку, це і є. Тоді вони відчують це і є вам запевнення. Не від сотворінь, не від вас самих, а від Єгови, що вас посилає Єгова. Заважайте тут спеціально вставлене слово післанці Єгови. Це для того вони і вставлені, щоб припадково хтось не залишився цим післанцем до свого дому. І дома він відбував то посольство. Не свій будинок, не до якогось обмеження в посольство є призначене, а до активної діяльності. Там ти послом будеш і свідком будеш тому, чому навчив відкрив Господь. Ось так і слідуючий пункт розпізнавання, тої є післаний Єговою. І далі. Вони не лише стараються сповнити писання але дійсно виконують його. У церкві ваш, як би казати, чаще всього цієї думки, ніби повторення одного і того. Однак ж ні. Вони не так сповняють Писання, як сповняють його ті, котрих не вчив Єгова. Вони не сповняють його тільки від якогось часу і до якогось часу. Вони не сповняють його, призначуючи йому якісь границі, границі своєї витрати, границі свого часу, границі свого здоров'я. Вони не так виповняють. Вони його живуть безгранично. Ось така думка тут заложена, що припадково хтось не встав якийсь регламент тут, виконувати від пори до часу від такого до такого-то пункта у таким-таким плині. Ні. А так як заповідь посвят свідкує, що вона встановлена безгранично, де сказано, возлюбити Господа всім серцем, всім кріпості розуміннями, то там границь немає. Отже, так виконують своє Господа. Я хочу вас направити погляд ваш на таку річ. І є ці розпізнавальні деталі, що подає нам завершаючий параграф, знайдуть місце у кого із вас, то ця річ, що про неї тільки говоримо, буде вам нагородою. Тобто це означає, що ви одержали динарій, бо ви відчули потребу працювати. Працювати, жити тим. Не просто працювати так, часто для Єгови час світ. Скорше всього говориться про високу нагороду. Вони промовляють до людей, котрі, як і проводарів синагоді, тої місці Назарець, стають лютими, коли чують про свідоцтво правди. Отже, вони будуть сміло свідкувати. І, здається, не случайно Вартова Башта відсилає нас знов до міста Назарет. З чого почалося, і туди відсилає нас назад. Так, перед наші очі буде виставлено опозиції і противлення, опрокинення всякого варіанту. Але пам'ятайте одно, що Отець Небесний, посилаючи сила Свого, велів записати кожний його крок. А це для того, щоб ця записка служила стежкою, на котрій залишені ці сліди, а нам треба йти тими слідами. І ми маємо так промовляти, як промовив наш Господь місті Назарет. Тобто, ясно, сміло оповіщаючи те, що мені Отець Небесний, разом із цим своє життя цілком примінюючи, віддаючи на керівництво Святого Духа, бо так об'явив тоді Син Божий що він кориться бажанню і волі Святого Духа. Отже, так, завершаючи пункт показав, з ким має справу Єгова, кого вчить, кого посилає, і як той посол Єгове на підставі поступаючих свідчень від Єгови може знати, що його і слава Єгова. Всевишній Єгова виконує свою волю в встановлений час і порядок. Для цієї справи він піднімає і зроджує слугів в земному відділі своєї організації. Воля його на часі це єдина річ і причина, ради котрої він кличе підняє і піднімає своїх слугів. Тому слуги його не можуть ані розширювати, ані змінювати установлені Господом границі свого покликання. Границі всякої діяльності, подачі всіх видатків, розвинення інтересу і всяке духовне задоволення визначає і оприділює лише постанова Господа і його волі, котрій прийшов час до виконання і про що свідкує його діюча сила Дух Святий. Всевищий Єгова положив печатку свого признання на своїх вибраних словах лише в тих справах і ділах, котрим із його волі прийшов час до виконання, і сам Отець Небесний виконує і чинить такі діла. Як читаємо, озвався ж Ісус і рече їм, істинно, істинно глаголю вам. Не може син, коли він промовляє слова не може сил, автоматично це означає, і абсолютно ніякий слуга теж не може. Якщо голова теократії це не може, то не може ніхто після нього. Не може син нічого робити від себе, коли не бачиш, що отець ти робить. Ці слова означають, що ніяка праця, здобутки не можуть бути одобрені Йоговою. Тільки те, що в праці виконує Отець Небесний і свої ласки відкриває цю працю покликаним слугам. Що бо той робить, те й син так само робить. Отець полюбить сина і все показує йому, що сам робить. І більше цих покаже йому діла, щоб ви дивувались, тобто знайшли відповідне впевнення, як читаємо. Дістали, впевняючи переконання, як відносно вибраного рукою Отця Небесного Слуги так і відносно праці свідоцтво про живого Бога через живе свідоцтво. Апостол Ян 5, 19, 20. Так подавав своє признання і одобрення Єгова Бог на праці свого Сина Ісуса Христа і на всіх його учеників. І в такий самий спосіб є обітовано свідоцтво отцівське всім, покликаним через нього слугам покликані таким Господнім порядком своїм стаються свідками про певну діючу працю Отця Небесного. І лише цій справі вони цілком посвячують себе. Такі слуги є наповнені радістю і з відокритої для них нагоди. Нехай пам'ятають слуги, свідоцтво присутності Йогової сили і ласки над ними є дано Отцем для підкріплення слугів, для передачі для них діючої і піддержуючої сили Отця Святого Духа. Ім'я Отця оправдується і прославляється тільки через діяльність справи, Його діла, котрому настав час на сповнення. Так стоїть справа і за цільським признанням слугів, у чому оправдується ім'я Єгови, тому самому є призначена від Отця нагорода признання для покликаних слугів. Син Божий Ісус Христос свідкував про Всевищого Єгову в тих іменно справах і речах, котрі зістали зумовлені через записані пророчі обітниці і накреслення. І це є єдина річ до пізнавання Бога Єгови. Так свідкував Ісус Христос про Єгову, починаючи від Назарета. Так свідкував він продовж цілого місійного шляху на землі. Він сповіщає, що ця сама від його вивручена справа успішно виконала своє призначення, а іменно то єсть у слідуючих засадах. Оправдала ім'я Єгове, свідкувала правдою про Єгову явила єдиний спосіб до розпізнавання живого Бога, указала єдину причину і ціль у покликанні і вибранні слугів, відокрила себе як єдине средство єдності між Всевищим Єговою, а всіма сотворіннями, і що милість і ласка Його є призначена для всіх сотворінь, хто радісно сприймає всі ці установлення і призначення від Єгови, котрі він оправдує своє святе ім'я. Отже, артикул Писання та Ісус на завершення подав нам свідоцтво, котрих передбачає Його слугів бачити перед своїм лицем. Свідоцтво зібране і подане є на підставі свідчень Єгови, записок Святого Письма також діяльність його Сина Ісуса Христа. І як наука почалася із міста Назарет і показала, що важніші і більш захоплюючі події в Святім письмі немає. Тепер же ставлю я вам питання слідуюче, пам'ятаючи перші слова нашої студії, щоб сформувати відповідь. Скажіть, дійсно покликаний Йоговою слуга, яку може бачити найвищу нагороду для себе. А чого ж так не сміло? До праці у винограднику, так? Так. Не треба догадуватись, бо там, що сталося, було прочитано текстом дух Господа Бога на мені, бо Він помазав мене, то і призначив до певної діяльності. Назвав Господь Ісус діяльність, велику працю, найвищою нагородою. А що ж наше може бути? Якщо бачимо ми у чомусь іншу нагороду, то не з міста Назарет ми починаємо. А здається, якоїсь або Самарії, або чогось другого. Посли його вийдуть із Назарету а не з іншого міста. Отже, так студія наша і завершила. Свій хід і показала оце є слуги Єгови, котрих Єгова вчив цим шляхом. І якщо вони дійсно є такими, вони це побачать, оцінять і радісно підкоряться. І ворог лукавий не буде виставляти перед ваші очі букет ось тих підібраних таких кольорів та запахів різних обітниць, щоб переймити вас і показати, що не так важна справа нинішнього часу і праці його, як та що має бути в будучині. Очі твої ніби на щось будучи треба дати, ніби якогось моста треба будувати туди, щоб перейти себе, перенести туди, жити мріями. Ні. А іменно на ці речі, коли ми сім'ї Гую тоді ми відчуваємо потребу присутності Денея Єгови в собі на постійну діяльність. Ось це і є. І ще раз нагадую, запам'ятайте добре, більшого і точного і іншого свідчення від Єгови не післано його слугам, щоб розпізнати, хто працює його власній силі. Це були думки нашої студії. Кої з вас є питання або неясності до предмету студії, прошу задати. вам було сказано раніше, коли ми читали п'яту голову апостола Іоанна, було сказано, в заключенні ми будемо читати 17 голову апостола Іоанна. Отже, сьогодні це і є вершина або заключення значить, нашої студії по артикулу Писання та Ісус. Однако 17 голова буде подана окремо досить е, много і сильних наук стоїть там, щоб можна їх було дати ну, в один раз, стараючись про те, щоб не розгубити або не змалувати подані заключні думки по артикулу Писання та Ісус. Тому ми мусимо із такою вставкою давати цю студію. Фактично вона буде слідуючий раз повна. Я запрошую вас. У цей час, поки прийде пора читати цю студію, вдома самим уважним порядком перестрілюйте, перечитайте 17 е, главу апостола Яна по князі Євангелія. І, певно, ми сподіваємося, що ви прийдете з Бібліями своїми сюди. Бажано брати Біблію перекладу Куліша, бо по ньому я даватись якось. Зробимо переклад.